Pepe Sónicoa. Querida Nesónicoa. ¿Cómo tienes esas caderitas? Todavía recomponiéndome. <laughs> Yo estoy todos los días ahí, ta, ta, dance floor, dance floor. <laughs> Como una buena perra del futuro. Perra del futuro, estoy hecha una perra del futuro. Bueno, yo creo que ha habido sorpresa, ¿no? Con esa propuesta de Madeja Sónicoa con Tomasa del Real al frente. Y vamos a seguir por ese camino, explorando nuevos horizontes musicales. Totalmente, sí, como este año toca una vez al mes, pues eh, en vez de repetir melancólicas con punch... <laughs> en las primeras quincenas <laughs> nos quedamos con la exploración de las segundas. Eso es. Así que... <laughs> Valoradnos el esfuerzo, querida comunidad, que hoy os traemos una calité. Mm, mm. Sí. Hemos querido seguir investigando un poco con esas mujeres afrodescendientes, eh, con un contexto y un activismo político-social. ¿Os acordáis de la madeja de Brittany Howard? Que de hecho fue mm. una de esas que os activaron a mandarnos mensajes de felicitación porque os tocó alguna fibra. Fue muy escuchada, sí, sí, sí. sí. A ver si pasa lo mismo con esta artistaza. Sí, sí. Se mueve muy eléctrica ella, ¿eh? Ah, sí, tiene unos movimientos. Mira, las caderas también. No sé si Tomás y ella han coincidido, pero. <laughs> Ojalá un dueto algún día. sería la bomba. Así que nada, pues eh, vamos a cerrar el año con este madejón. No lo podemos despedir mejor. Vais a flipar. Unas <laughs> clásicas. No tenemos a mamás, ¿eh? Ya. <laughs> <laughs> Pues anesónico, ¿empezamos? Empezamos. Entzun eta gozatu. Aunque incomode a los demás, me querré como soy. Es mi responsabilidad como artista lanzar un mensaje contra el sexismo, la discriminación de las minorías o la esclavitud en la industria de la música that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender. Estoy abierta a aprender más sobre quién soy. That's just the way you make me feel. Me niego a ser una esclava de mi propia imagen o de la interpretación que se haga de ella. Nadie debería serlo, ni en la moda, ni en la música, ni en la vida. and a fucking diva. And I am a queen. Janelle Monae. Oh, yeah. Oh, yeah. Querida comunidad sónica, con este temazo que nos lleva directamente a las profundidades de la Tierra y a las ancestras, nos lanzamos a explorar nuevos y muchos más universos musicales. Hoy tenemos una madeja de and Blues, de tintes queer, yendo desde las artistas más clásicas a las propuestas más frescas. Porque hemos querido que en la última madeja del año cerremos por todo lo alto con esta artistaza estambre de hoy. Janelle Monae. Oh, o Moné, o Moná. No sabemos muy bien. <laughs> Creo que lo hemos escuchado de todas las pronunciaciones. Ya sabéis que no se nos da muy bien la pronunciación de los apellidos. No. <laughs> Eh, eh, podéis poner la vocal que queráis. Al final, Moni Moné, Monae. Bueno, vamos a empezar eh, esta madeja resolviendo todas esas posibles dudas que hayamos ido teniendo sobre esta gran artista que mantiene vivo el soul y el RB con una elegancia y un espíritu combativo inigualables. Quedaros con nosotras, que os vamos a contar todo y os lo vamos a dar bien masticadito. Hombre, eso no lo dudaba, Pepe Sónica. Pero voy a empezar yo, <laughs> porque a ver, sé que te has contextualizado. Lánzame la pregunta que quieras. ¿Por qué Janel suele ir vestida de blanco y negro? Algún día tendremos que hacer un trivial con toda esa información. <laughs> con toda la info que me has dado. Pues es un homenaje al Lorete que Yanel quiere hacerle a la clase obrera. No me digas. Ahí te lo dejo. Su esencia minimalista se combina con ese afán por continuar llevando uniforme. Ella dice, mi abuela llevaba uniforme, mi madre llevaba uniforme y yo sigo siendo clase obrera y este es mi uniforme. O sea, Janel viene de orígenes de clase obrera. Pues sí, nació en Kansas, su madre era conserje, su padre conductor de un camión de basuras. Y en realidad, en su caso, su escuela de baile fue el salón de su casa. Maravilla. Que qué maravilla como baila, Janel. Es eléctrica. Casi me gusta más como baila que como canta. <laughs> su escuela de canto fue el coro de gospel. Y bueno, si seguimos tirando del hilo, a mí una de mis inquietudes, porque en pocas artistas he visto esta fijación con los androides. ¿Cómo te quedas? Anesónico, cuéntanos más. Sí, sí, Pues es que no solo en sus discos y en su obra artística en general. Eh, ella misma es un androide. Eh, cuéntanos un poquito más de esta metáfora. Bueno, pues Janel se, proclama, se define como una ciberchica sin rostro. Oh. Es su forma de hablar de población afroamericana, de minorías, mujeres, comunidad LGTBIQ, de todos los que sufren discriminación. Pero vamos a dejar este tema de los androides y los cuerpos disidentes para otro momento, mi querido Pepe. Ah, que va a haber parada para profundizar de esto. Ya sabes que nos gusta el picoteo. <laughs> Pero a lo mejor en esta entradilla de Janel sí podemos hablar un poquito de su relación con Prince pero solo un poquito. Vaya también le vamos a dedicar una paradita. Oh, Dios mío, puro spoiler esta <laughs> entradilla, pero cuéntanos un poco. Vale, pues nada, Janelle y Prince son fan mutuos, pero a la estratosfera. Desde el Make Me Feel con el que Janelle lo volvió a petar, en el que hay una esencia de Prince desbordante, hasta las continuas referencias al artista de Minneapolis en sus directos, en sus cuatro álbumes, pititín, Y bueno, pues también fue a la inversa. Eh, Prince, digamos que no le daba mucho esto de endiosar a artistas, pero con Janel se dejó querer. una excepción. Sí, desde la primera vez que la vio además, que la vio en directo y al acabar se le acercó y le dijo, querida, tú y yo nos vamos a marcar una jam session. Saca agenda que a ti no te dejo libre. Pues sí, pues esta es la relación de estos dos artistas. Y en las últimas semanas, eh, Janel nos ha regalado el temazo que estamos escuchando de fondo. Que no tenemos ningún miedo de que se nos acabe y os contaremos por qué. <laughs> se llama Say Her Name. Sí, escuchad con atención creo que esta propuesta de Yanel sirve justo para dar cuenta de esa audacia, creatividad, compromiso y también del respeto que genera entre otras mujeres compañeras de la industria musical. Totalmente. Say Her Name es la canción que llevamos escuchando durante esta parada, que dura 17 minutos y es un mantra en el que os vamos a contar, porque honra a 61 mujeres y niñas afroamericanas que fueron asesinadas por la policía y la honra diciendo sus nombres uno a uno. Súper potente. Como ya recordaréis, queridas oyentes, en la madeja de Brittany Hogwarts ya hablábamos de esas artistas implicadas en la lucha de Black Lives Matters. Pues como podemos ver, Janelle es una de ellas y en este caso centrándose en la violencia específica que han sufrido niñas y mujeres por esa brutalidad policial. De hecho, eh, Brittany participa en la canción, además de Alicia Keys, So Beyoncé, vaya listazo. Pues vamos a subir un poquito el volumen, Luis Sónicoa, porque esta propuesta es un homenaje a la comunidad afroamericana y una terapia para su dolor histórico. Dale. con este calor en el corazón, vamos a volver a Yanel que nos toca presentar otro tema. Sí, tenemos ganas de conocerla más y vamos a escuchar uno de esos melocotonazos. Este trayazo de Yanel está grabado con uno de los artistas a los que dio cobijo en el sello que ella misma ha creado. Hablamos de Jidena, un genio del pop rap de orígenes nigeriano-estadounidenses. Vamos con este melocotonazo. Janel Monae y Gidena. Yoga. Let your booty do that yoga. Party at the beach down in Copacabana, sipping killer fish. Got my Pepe Sónico, ¿eh? Vamos a hacer una parada en el capítulo colaboraciones. Oh, yes, collaborations. Y es que nos queremos quedar un ratito más con Yanel. Sí, no queremos adentrarnos ya en otra artista y despegarnos de Yanel Vamos a ver con quién ha trabajado. Y al mirar la lista de colaboraciones vemos que no siempre ha colaborado con artistas cercanas a su estilo musical. Mm-hmm. Hablamos de colaboraciones con la banda Grimes. Que estamos escuchando de fondo? Mm-hmm. La canción que hicieron juntas. Hablamos de Outcast. Hablamos de Duran Duran. De Pharrell Williams. De Fam. Y entre todos estos nombres nos queremos detener en el de otra gran estrella. Erika Badu. Un artista donde confluyen el soul, el jazz, el hip hop. Ganadora de varios Grammys por manejarse como ella sola en el Green and Blast. Blues, que digo el and Blast todo el rato. <laughs> Hechas las presentaciones, vamos a centrarnos en lo que surgió cuando estos dos volcanes se juntaron tras años de dedicarse piropos en varios medios de comunicación. Erika y Janelle compusieron el himno queer feminista Queen este tema nos interesa, Nesónicoa. Mucho. Vamos a detenernos aquí a ver de qué nos habla. Porque en realidad Queen se trata de un acrónimo. Un acrónimo que quiere decir... Cuéntanos. Queer, Untouchables, Emigrants, Excommunicated and Negroid hablamos de los márgenes. Eso es como nos gusta. y <laughs> es que este temazo es el resultado de las conversaciones que mantuvieron ambas artistas. Empezaron a hablar sobre eh, sexualidad, libertad, música, el lugar que ocupaban como mujeres negras en la mm. industria musical. Mientras que el disco de Electric Lady se centra en la necesidad de que las mujeres controlen su propia imagen, en esta canción es pan de fronteras hacia otros grupos marginados. La canción tiene una estructura tipo pregunta-respuesta. Eh, cada uno de los párrafos de las estrofas empieza con una pregunta y va soltando frases demoledoras sobre lo que piensan en torno a temas como la sexualidad, la religión, eso, como dice Pepe Sónico, cada frase es un lema por acabar con los prejuicios que rodean a la comunidad LGTBIQ, a las personas presas, migradas, a las afrodescendientes. Va llenando las lyrics de referencias al slam propio de la comunidad negra LGTBQ, que como sabemos tenían esos ballrooms y el bogue como sus señas de identidad. No sé qué pensará Luis Sónicoa, pero últimamente las manejas están tomando mucho territorio, ¿no? Yo es que creo que ya no nos quedan artistas heteros que mencionar. <laughs> <laughs> es algo que me va quedando cada vez más claro. Bueno, pues by the way, eh, que el vídeo de esta canción fue elegido por Prince como el mejor vídeo del año. Que desde luego Prince, eh, enamoradito perdido, como ya hemos dicho antes, eh, de Janelle Monáe Y Janelle de Prince. Total. Esta canción, a lo mejor para muchas es la primera escucha. Bien, os recomendamos que la toméis despacito, como a cucharaditas, porque es todo un manifiesto. Hmm. Will Your God Accept Me in My Black and White? Would He Approve the Way I Am Made? Nos dicen sucias porque rompemos todas vuestras reglas. Categorize Me, I Defy Every level. Janel Monae y Erika Badu. Queen. laurogeita y irratian Madeja Sónico. like the way you pronounce. I like your slang and the ballrooms. <laughs> I like your discourse of the margins. Eh? Estoy ya inventada I totally. <laughs> like your Afrofuturism. <laughs> Feel the wave. Estamos en la laroguita más aspirratía, ya se nos está yendo un poco. De Mayona para Dallas. Anesónicoa, téjeme esta madeja. Pues es que no nos hemos podido resistir a traer a la rapera, compositora por, por excelencia, excelencia de los 90. Mrs. Lauren Hill, yes. <laughs> que aunque penséis, no es la que canta por detrás. es que que Anesónico teje y teje fino. <laughs> Nuestra artista estambre de hoy, Janelle, se compró dos copias de The Education of Lauren Hill con su primer sueldo. Sabía que los iba a poner en bucle, como hacemos nosotras, y no uno, sino dos. Pepe Sónico, a que sepas que también fue uno de mis casetes que me puse en bucle y en bucle. Pero no fue Janel quien te lo regaló. No. Bueno. Y esto lo escuchabas después de ponerte a Laura Pausini. Vaya perra del futuro estás hecha <laughs> bueno, vemos que es un artista referente para Janel. Estamos parada tras parada nombrando a referentes hmm. de nuestra artista estambre. Como la misma Yanel dice, sobre Mrs. Lauren Hill, her music, her meshes, her skin color, her hair. It all meant so much to me growing up. It really did help me save my identity as a young black girl growing up in the States. She really helped to save me as an artist. Y luego nos preguntamos por qué son importantes los referentes. Quizás sin Lauren no hubiera habido Janelle. Ella misma sigue diciendo, ha sido un lujazo coincidir en escena con ella en tiempos actuales prepandémicos como en el Glastonbury de 2019. Sí, sí. Y hablando de Mrs. Lauren Hill, ella creció en un entorno musiquero escuchando la colección de discos de sus gurasos. Y comenzó en la banda de The Fugees con 13 años. Ready or not. <laughs> Inicio intermitente porque de vez en cuando hacía papeles como actriz, su paso por la uni. En el 94 sale su primer álbum, pero es con el segundo, The Score, donde la petan en ventas y en premios. Sí, incluyendo el temazo versionado de la solera Roberta Flack, Killing Me Softly. Entónamelo, Anesónico. No, no, no, esto te lo dejo a ti, querido. One time, one time. Oye, que no tuvimos una adolescencia tan cutre. Que bien que escuchábamos a Dolph y a Lauren. A Lauren en bucle, pero vamos. Hmm. Todas recordamos cómo nos pilló ese momento en el que de Fuji se separa. Pero afortunadamente, Lauren saca su primer y único álbum en solitario, el ya mencionado The Miseducation of Lauren Hill. Sí. Título que hace referencia al libro de Carter G. Woodson, The Miseducation of the Negro, y la portada también de este disco a Burning de The Wilders. Con este álbum, Lauren fue nominada y ganó 5 Grammys, lo máximo hasta ese momento para una mujer. Oh, en palabras de Mrs. Lauren, en su mayor parte fui libre de explorar, experimentar y expresarme en este disco. Y contó con múltiples colaboraciones como D'Angelo, Carlos Santana, John Legend. Ella decía, creo que mi intención era simplemente hacer algo que hiciera saber a mis antepasados en la música y la lucha social y política que alguien recibió lo que se había sacrificado por nosotros. Grande, Lauren. Si vemos también como si Janel tuvo como referente a Lauren, Lauren también tuvo otros, referentes. Total. Esto Tutti Frutti también lo aborda mucho. Sí, sí, sí. Ay, Luis Sónico, ah, madre mía, que te estamos quitando aquí. Todo maestro <laughs> también. es nuestro referente. Es nuestro referente, es referente claramente. que no digan las oyentes que le tratamos mal. <laughs> Pues siguiendo con Lauren, aquí viene una parte un poco más, bueno, de rotura. Se convirtió en un icono y en una imagen tan mediática que hizo que eh, una parte de ella se rompiera y se alejó de la escena musical, en parte también para criar a sus seis criaturas. En sus propias palabras, decenas de obstruccionistas con tentáculos, política, agendas represivas, expectativas poco realistas y saboteadores por todas partes. Así que estuvo unos años en silencio y tres años después, Hill lanzó un disco doble en acústico en TV Plaque, grabado en directo con el único acompañamiento de una guitarra y tres acordes que según un ejecutivo de la discográfica Sony, habría hecho que cualquier otro artista fuese asesinado. Pues efectivamente fue un fracaso comercial, pero una obra de culto inmediata. Y os imaginaréis lo que nos gusta. <laughs> Esos momentos que no brillan tanto como los demás. Una Lauren emocionada y sincera, una voz desgarrada y a la vez poderosa y bueno, desde aquel momento ella ha sido bastante mm. crítica con la industria de la música y pues el lugar que para ella, como mujer joven y negra, mm. parece que la industria le tenía preparado. Sí, de hecho, a día de hoy no hace muchas apariciones públicas, ha dejado de hacer entrevistas y se ha dedicado a explorar nuevas manifestaciones artísticas, la dramaturgia, la poesía, guiones y diseño de ropa. ¿Y qué nos traes hoy, Anesónico? Ah, dime qué nos pones ese that thing, that thing, that thing. Pues ya lo siento, pero... No, espérate, espérate. ¿Qué, nos vas a poner? <laughs> X Factor, la de Care for me, care for me, you say you care for me. Pues ya sabes, querido Pepe Sónico, que yo soy un poquito más de las márgenes y de lo que no se escucha tanto. Eres como Janel. <laughs> Y, of course, no iba a poner alguna canción de ese discazo que lo hemos escuchado en bucle, sino de este MTV Unplugged que quizás, bueno, que no ha tenido tantas escuchas ni, ni por asomo. Y bueno, eh, creo que es interesante escuchar a esa Lauren emocionada, desgarrada, poderosa, con su guitarra en mano y esos tres acordes. Pues me dejo llevar a eso, Si yo esta la puedo recomendar en mi fiesta de Nochevieja, me dejo llevar. Tú di que es una obra de culto. <laughs> pues sí, hoy os vamos a, poner The Conquering Lion, de este disco doble Unplugged, pero os vamos a leer unos versos antes. Salt break every chain, every chain, every chain. The Conquering Lion, oh yeah, shall break every chain. Give us some victory. We need some victory. We need some victory. Again and again and again and again. Give, give, give us some victory. The Conquering Lion, Mrs. Mrs. Lauren Hill. The Conquering Lion shall break every chain. The Conquering Lion. I break every chain. Give him the victory again and again. en contexto. Please welcome Janelle Monet. Dearly beloved, we're gathered here today to get through this thing called life. Electric word life. That means forever. It's a mighty long time. But I'm here to tell you. Y aquí tenemos al huracán Janel versionando a este artista que ya ha aparecido en tres de nuestras paradas y que le vamos a dedicar una. Pues queda claro, hablamos de El Príncipe de Minneapolis. ¿Cómo resumir este artista de tal envergadura, Pepe Sónicoa? Querida, no nos compliquemos de este artista eh, mm, podría ser estambre, pero como solo es parada, vamos a centrarnos exclusivamente en conocer un poquito más cuáles son los vínculos de Janelle Monáe, Yo cada vez lo voy a decir con una vocal. Muy bien, me parece fenomenal. Con Prince. Bueno, ya hemos dicho que Janelle y Prince se admiran mutuamente eh, a la estratosfera. Me encanta decir esto. <laughs> pues es que una de, las señales más claras es que Prince no era muy dada a colaboraciones por doquier. Y sin embargo, para el segundo álbum de Janelle, sí, pues se animó a hacer un tema juntos. Hablamos de The Electric Lady. Ya hemos dicho que el Make Me Feel es algo más que un homenaje a Prince. Si vamos un poco más allá... Déjeme, déjeme esa ah, madeja. Pues parece que durante una fiesta se levantó Prince del asiento, digo yo que estaría sentado, esto no lo sabemos, <laughs> y puso un fragmento de música nueva. Y resulta que finalmente le cedió a Janelle la posibilidad de poner esa línea de sintetizador que aparece detrás del Make Me Feel de Janelle Monet. Y es que Prince estuvo muy presente en el disco Dirty Computer de Janelle. Juntos estuvieron recolectando sonidos una historia de composición conjunta que se vio truncada con la muerte de Prince en 2016. Decía Janel tras su muerte. No estaría tan cómoda con lo que soy si no hubiera sido por Prince. Probablemente me reñiría por maldecir, pero Prince está en esa categoría de hijo de puta libre. Odiosas. Esa es la categoría en la que nos podíamos reconocer el uno al otro. Tú, que también eres una hija de puta libre. Veníamos de ser unas perras del futuro, <laughs> ahora somos unas hijas de puta libres. Pues maravilla. Yo creo que la mejor manera de saber qué significa ser una hija de puta es escuchar a Prince en directo. Ajá, pues vamos con Prince, Let's Go Crazy at the Rock and Roll Hall of em, Introduction Ceremony. <laughs> Dale, Luis called life. momento para el recogimiento, querida Radio Escucha. Vamos a cerrar la madeja con una parada en una de esto que nos gusta llenar nuestra madeja de artista revelación. <laughs> Vamos con un artista que aunque lleve poquito tiempo, desde el 2018, pues algunas diréis, bueno, ¿qué descubrimiento va a ser esta? Esta ya la conocemos, porque verdaderamente ha recibido bastantes honores por público y crítica. Sí, sí. Se le ha descrito, de hecho, como una Mrs. Lauren Hill o una Tracy Chapman para la generación súper triste. ¿Pero esto qué es? Esto es un nombre que ella misma ha acuñado. Ah. ¿Y no entramos en ella? No. Eh, la generación Z son de esta generación súper triste. Nosotros somos la generación melancólicas con punch. Que somos la X, éramos, ¿no? Eh, la X. <laughs> bueno, ¿de quién hablamos? Pues si os decimos, Anais Oluwayotoyin, Estel Mariño, diréis, pues efectivamente es una gran artista revelación, no teníamos ni idea. Desconocidísima. Ahora, que si os decimos Arlo Parks. Esto ya suena más. Al menos una recomendación de YouTube os habrá llegado. Sí, sí. sí bueno, sí. Coincidió con nuestra artista Estambre. Y también con Mrs. Lauren Hill. Menuda hilada, Nesónicoa. <laughs> en ese. Mm, Glastonbury prepandémico de 2019. Eso sí, eh, Arlo Parks en el stage de nuevas artistas, no ahí con Janelle y Laura Hill que estaban en, los escenarios de diosas. Bueno, Arlo, de alta nigeriano y ama francesa, creció en el oeste de Londres, en Hammersmith, y tiene una apuesta fuerte por leer poesía, pero no cualquier poesía. No, no, no. Silvia Plath. ¿Qué? ¿A quién más le mm, gustaba? A ver, una hiladita de estas buenas que te gustan. Intermadeja. A Charlotte. A Charlotte que hizo esa canción que, que decía Silvia Sess hablando de esta gran poetisa. Bueno, pues sí, Arlo Parks recomienda a Sylvia Plath y a los poetas estadounidenses de los 80, pero también a Allen Ginsberg o Jim Morrison. Como ella misma dice, la poesía como formato puede resultar bastante alienante, intelectual y elitista, pero la poesía que me gusta la puede leer todo el mundo y extraer algo diferente de ella. A sus 20 años... Ni añitos ni añazos. <laughs> Esto ya va a quedar también. Me encanta. Dentro de poco le hacemos un autotune y lo metemos. Es una de las voces de la generación Z, de la generación super sad, super triste. ¿Qué nos cuenta ella sobre su adolescencia, querida Nesónica? Bueno, pues como ella misma asegura, pasó su adolescencia como la chica negra que no sabe bailar una mierda que escuchaba demasiada música emo y que se enamoró de alguna chica en sus clases de español. Os tengo dicho que no nos queda ningún hetero por mencionar en este programa. Mm, en fin, ya lo, comprobaremos. Poeta, cantante o cantante poeta, según queramos priorizar. Música o letra. Se siente inspirada por un abanico ecléctico de artistas que van desde Radiohead a Portishead. De Sufjan Stevens a Solange sus letras hablan sobre la vulnerabilidad del alma y de la mente entre un rhythm blues, soul, indie, lo que podríamos llamar un bedroom London pop. Bueno, bueno, bueno. Maravilla, Pepe Sónico. Después del Donosti bedroom pop, pues queda el London bedroom pop. pop. Pues como la misma Arlo Parks afirma, Pepe Sónico, ¿ah? Creo que los jóvenes de mi edad están avanzando a la hora de hablar de sexualidad y salud mental. Para que se hable de las cosas y se normalicen, hay que ser abiertos y sinceros. Pues con un EP y un álbum hasta la fecha, con el que ha recibido el premio Mercury Prize. ¡Anda! ¡Hombre! Ah, <laughs> volvemos a los eh, Mercury. Porque, bueno, no sé si Luis Sónicoa tendrá preparado algunos de los de la Victoire. Ah, es verdad. En la madeja eran los Mercury Prizes y en Tutti Frutti la Victoire. La Ay, la Victoire. Él siempre tan sofisticado. ¿eh? <laughs> pues sí, ha recibido el premio Mercury Prize al álbum británico más destacado del 2021 por Collapsed in Sunbeams. Hoy os traemos una canción, cerramos la madeja con esta canción de SP, Super Sad Generation. Cola de Arlo Parks. lead me to my own devices. It's better when your Coca Cola eyes are out of my face. I checked your phone and no surprises. She's grinning from ear to ear in purple lace. So take. running round over there shot in the rain, the one that makes you look like Jared Way, eating grapes in the back of the party, throwing hands cause she drank your Bacardi. I know it's kinda dumb, but I miss the way you dressed all punk with the black and the studs and the ripped up gloves. Bet she loved your tough guy front. So take. really care. Cause you're running around over there. Tienes que oírlos, te va a cambiar la vida, te lo juro. Ah, perdona. ¿Crees que podrías escucharlos al mismo tiempo que rellenas sí, creo que sí. ¿Sí? Vale. Canciones que nos cambiarán la vida. ¿O no? maneja A tu disfrute la frutería, cómeme cinco piezas al día, un par de peras, rajas, sandía, tenemos cool, no hay chía. Tutti frutti. Gabon tuti F frutimaitiak Gabon luizonikoa. Gabon ezonikoa! zelan zaude jakinda zilen gertatu diren, bueno, eman diren emaitzei buruz. Ba, oso, oso pozik, oso pozik, bai. Pasaen eh, programan Kamira Moreno, Alezan Guanterri buruz eitzen genuen, eta gero, ba, behitu zerretatu den haute eskundeetan. Eta que... haiek egon dira hor, estenatokiaren gainean hori ospatzen, ez? Bai, bai, gomendatu nahi dizuegu bideo batzuk, bilatu Kamila Moreno, hau ospatzen, eta bai, oso emozionanteak ez da. Mm-hmm. bai. Eta, bueno, gaur eh, aurten azken programan, este... Zaiatu ginen madejata tutifrutia... Berriro lotzen. Bai, eta agian izango da aurtengo tonika, ez? Bai, bai, bai, bai, bai. Nik uste dut egingo gula, bai. Ja mm. tonika hartu eta, bai, pizkanaka, pizkanaka. Eta, bueno, oso erraza jarri duzute. Jarri duzue, eh, ez da janelekin, mm, ez da... Bai, eh? Bai. Erraza jarri duzue. Bueno, esan bar gore bai... Eh, Asi garela apur bat tutifrutiaren territorioak hartzen, ez? <laughs> Zer, azkenengo bai. proposamenak madejan izan dira apur detu, detu tergitzuak, detu ambito. Eta oso, ondo? Bai. <laughs> bai, hilada da deidei vuelta. Hori da. Asi que zera nesu asiko gara. Asiko gara. gara. take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the bag. Anesonikoa zer entzuten ari gara. Oh mama, ba gauden zuten Old Town Roll, Lil Nasen temazo hau. Eta, hau izango da, geratuko gara, geratu gara estatu batuetan. <laughs> Bai. Eta artista honekin ikustu dut, ez dauz, bueno, ez dakit aurkezpen asko behar duenik, <laughs> ez? Baina, bueno, horregatik aukeratu dugu ere, bai. Bai, linaz, bai, bai, bai. Osa, egia esan guren txulei, esan behar diegu jartzen, alaz jartzen, zalantzan egon garela. Baina azkenean esan dugu, venga, aurrera, eta bai, bai, Bueno, naiz eta oso ezaguna izan, e, musika, musika inguruan eta baita ere e, bizualki, estetika da superpotentea. Eta, bueno, ezagutzea estatu batuetan egiten den rap queer, e, bueno, ba, rap LGTBIQ plus kutsu horrekin, ba, izan daiteke referente bat. Bai, bai, bai, bai. Bai, baina egingo dugu ez ezaguna bat izango zenez eta hasiko gara hasieratik aurkezten nor da mm -hmm. Lil Nas Sanesonikoa? Bueno, ba, Lil Nas da Montero Lamar Hill. Mila bederatzen da laroita ma urtean jaiota, E, Georgian konkretuki, ez dakit ze generazio den, zeta milenial... Ba, ba, ba, zeta, ez da, ah. Z zeta nik segun. Eta, bueno, hila bate sartuko <laughs> amen. amen, goratuko duzue pasain urtean eh, hori e, Luzianan, e, gonginela, nue, mm -hmm. orlean zen, e, Drew Drop In, e, ezagutzeko. Hor da, ba, Lital Richard abesten azizene lekua, Pati Baldalia, Ezkeritarekin, eta, bueno, Georgia eta Luisiana oso gertu dauz, así que, bueno, horrekin oso, ondo, kontekstu hau, mm, birgo goratzeko eta berriro entzuteko madeja hori. <laughs> Venga! Eta, e, Luisek esaten duen moduan, bueno, madeja horretan egon ziren artiste, keukizuten, bueno, haurtzaro eta gogorra, eta gure gaurko protagonista ere bai, e, Lil Nasek, eukidu ere bai txikitan, ba, bueno, ez zuen er, oso reza eduki, ez, bizitza. Ez, adibidez, ba, bueno, izen berezi bat dauk, ez da? Bai, ba, mm, kontatuko dugu zergatik, <laughs> bueno, ba, Lil Nasen amak, e, bere ametxetako bat, zan Mitsubishi Montero kotzea dukitzea, Eta Lil heldu zenean, bere desio hori betetzeko, ba berari deitu zion Montero. Toma ya, eh? <laughs> oso fuerte. <laughs> bueno, nik ezin dute asko esan izenei buruz, baina bueno, hau beste programa batean kontatuko dugu. Zer gehiagoan ez Bueno, ba, sei, berak sei urte zituenean, bere gurasoak banandu egin ziren, eta bere amarekin Banjet Courts etxe publiko batera bizitzera joan zen. Hau da, Banjet Courts, eh, estatu batuetan sortzen ziren etxe banaiko nahiko prekarioak, non gobernu gobernuak eh, ubikatzen zituen e, ba, riesgo esklusion dauzen e, zeunden pertsonak. Eta, bueno, azkenean bai hori izan zen, ba, geto edo, eta, bueno, ba, baldintzak oso prekarioak ziren. Eta, bueno, hor, e, azizen este Montero, Bai. bai. Gero urte batzuk pasa zirenan eta bere aitarekin bizitzera joan zen eta, bueno, ba hor bere aita erreferenteki hartu zuen apur bat, bere aita gospela bezlaria zen hmm. eta bera hor hasi izan sartzen e, musikan eta instrumentu bat jotzen. Bai. Trompeta. Toma baina ez du baino ize trompeta jotzen, no? Bueno, badago abesti bat, e, eh, Dola Slime e, izenarekin, non trompeta eta rap nahazten ditu. Baina hori ez dugu ikuste, ikusi eta berak esan du e, hori lotza ematen dio, la trompeta publikon ba, jartzea, bai. Se gauzak, eh? Ematen dio trompeta jotzea lotza eta gero bere bideak direla, como, vamos, ikusten zaiola berari super lasai. Bai, bai. Arraroa da hori Lil Nasek eh, hori lotza duela eh, hori entzutea, ezta? Baina bere bizitza historia saltzen duenean mhm. adolesentzia nahiko bakarra izan zuela esaten esaten digu eta bueno, iruditzen da interneten super sartuta egon zela eta poliki poliki sare sozialetan ba munduari ireki zen. Hori eh, da agian ere bai bere generazioko Bueno, ba, ez bai. dakit bai. gauza aman komuna, baina hori ematen da, ez? Generazio horretan, e, bai, sare sozialak bai. hortik sortzea. Bai. bai, bai. Gero emango diogu begirada bat bere TikTok eta bere itzurari, baina, bueno, joango gara bere musikarekin nan mm, Bai, Nola... Bai, bai, bai, bai. E, hori, hori, galdetu nahi nizune nola eta noiz ezagutu zenuen linaz? Bueno, ba... E, egia zan, zu gogorat gogorara zidi e, eh, entzutea berriro bere albunak, baina 2000 amazortzi garren urtean e, atera zuen Old Town Round albuna, eta e, hor Videoklip horretan kauboi moduan e, agertzen da jantzita, ez? Bai, izan erean ezonika, ba, egizu, ze tag jarri diote abesti honi. Kontai duzu Country rap. Country rap, oh mama. <laughs> bueno, ba, bai. Abesti horrekin eta videoclip horrekin, Atlantako 20 dolar eh, anauer grabazio lokal batean, grabatu zuen horra bestia, ordu batean. Totalmente independiente bere kabuz, bueno. Gure madejak moduan, eh? Gure bai, ordu Pim, batean. <laughs> bueno, eta bere kabuz hor grabatu zuen ordu batean, eta gero TikToken, mugitzen hasi zen ba, promozionatzeko eta kriston arrakasta uki zauen. Bai, bai, berek badaki zare sozialak manejatzen, e, eh, dino eumeme baino gehiago e, egin zuela hau promozionatzeko, eta egia zan, oza, hain kasero eh, eginda egoteko, super, bueno, arraskata, arrakasta bate lortu zuen, eta bueno, zerrenda batzuetan sartzen lortu zuen, adibidez, Hot Country Hot Country Songs zerrendan. Emeretzi garren postuan. Hot R&B Hip Hop Songs. Hogeita mehazte garren postuan. Eta Billboard Hot Eun. Laro gita garren postuan. Bueno, baina, errakazta, errakazta lortzen duzunean, ba, akizu fokoak zugan jartzen direla, alde batetik, baina, ah, beste aldetik, ba, kritikak bai sortzen dira, no? Eta, ba, bueno, ba, polemika handi bat egon zen e, Billboard Hot ehun zerrenda honekin, mhm. ze, zerrendaren eh, antolatzaiek e, eh, Old Town Road abestia ateratzea erabaki zuten. Abai, eta zergatik, Luis Ba, bueno, azalpen ofiziala izan zen hori e, countryren kriterio guztiak ez zituela abestiak, ze, rap eta country nazten zituelako, baina, claro, ba, beste faktore batzuk zen den hor, ba, country... Hori zen eskusa, ez? Mm, bai, hori iruditzen da, eta hortik zen den kritikak, ze, hori, ba, country abeslari beltza bat izatea. Eta gero bai, abesti atera zuenean, e, gehi zela publikoki esan zuen, eta, bueno, hori dana, e, nazten baduzu, country munduan, ba, bueno, bombita bat da. Claro. <laughs> Baina nola hor eukizuen kritika, gero egon zan kontrakritika bat, ez? Eta e, talde eta kolektibo LGTB komunitatean adibidez, ba, e, kriston apoia ukizuen eta hor bera ere bai enpoderatu zen, ez? Bai, bai, eta, bueno, ba, ba bezuen eh, tipo bat, izan zen Billy Ray Cyrus, hau da Miley mhm. Cyrusen aita. Ha, ah, bai? Bai, eta, bueno, ba, besteko, mila bede eta emeretzian e, Old Town Roaden remix bat egin zuten e, elkarrekin. Kolabara, signori. Bai, bai. eta hori zen zen bultzada nahiko potente. Bai, bai hor, eta gero kitu beste superexito batzuk, Montero, e, Abestia Bera, eta Industry Baby. Bai, mm. imparable. <laughs> bueno, ointzeitze ingo dugu euren letrei buruz, baina lehen bere bizibilizazio eta provokatzaile itzurari buruz itze ingo dugu. Eta zergatik, bueno, ba, 2000 eta hogeian, 2 grami eman ziotelako, mm hori, que igual egun batean eh, unos biktuak dela musikue, bai. <laughs> bueno, eta beti agertzen da espazio publikoetan ba hori estetika queer batekin eta bueno, aprobetzatzen du aldarrikatzeko estetika hau. Baina bueno, oni buruz gonbida bate izango dugu gaur. Ah, bai, sorpresa daukagu sekzioan gaur. Bai, bai, bai, bai. Bai. Entzule oso fidela, eh, daukagu gurekin, David, ah, izena, David Sonikoa. Mm, vale, vale, vale. Oraindik ez dut pertsonalki ezagutzen. Baina ezagutzen zaret, ez da? Zakit ni. Bueno, <laughs> nik esango nuke inoiz hitz egin duzu <laughs> elkarrekin. David Gaizoa. <laughs> bueno, ba, berari Lil bat gustatzen zaio eta esan mhm. genionean mm -hmm. hori eh, gaur eh, tutifrutan tuti edukiko genuela, ba, esan zuen jo, ba, zerbait zatea gustatuko litzaidake. Eta bueno, bere estetikari buruz e, zerbait kontatuko digu. Gainera, bera jakituna da bere profesioagatik mm estetika espazioi buruz eta mm -hmm. emanaldio ikuspuntu potentea, ez? Bai, ba, <laughs> aurrera da bizonikoa. Aurrera. Kaixo, Gabon, bueno, lehenengo eta ezkerrik eskerrik asko gombidatxea Esan duzuen ez, madeja sale amorratua naiz eta hemen egoteak eh, ilusa handia egiten, egiten dit. Eskerrik asko. Nik orain dela bi urte ezagutu nuen Lilnaz, e, eh, justo TikToken eta eta Instagramen, ba, bueno, Montero abestia entzuten hasi zenean. Eta nuen Googleen, aber nor zen tipo hori e, pentsatzen, ba, bueno, zera, el tipiko rapero, ba, sin más. Eta batean argertu zitzaidan e, bere irudia e, eh, 2008ko gramisarietan cowboy jantzi batekin, jantzi fuksia, ombrera haundiekin, rollo txentero, e, baina bai larruzko gerrikoekin, ebila urredunekin, tipo bondage, eta bueno, flipatu ninduen ja hasieratik. Jantzi hori bersatzekoa zen, eta hortik aurrera ba, bersatze beste jantzi batzuk erabili ditu lil nasek. E, eh, baina, bueno, nire gustokoena hori da mm, galamet... Eh, Eh, erabili zuena bila eta hogeita batean bebai hor e, jantzi irukoitza atera zuen 3 en 1 hasieran agertu zen terziopelosko e, urredun kapa batekin, e, kola luze luzearekin, ombrera hundiekin, mm, bordadoekin, e, rollo, bueno, errega ematen zuen, no? Aki zoi ahora mismo el, el lamo de la, de la barraka. Baina guzti zitxita zeukan eta ezin zen ikusia berbarrutik zer zeraman. Orduan, e, bueno, kendu zuenean, agertu zen bapatean, ba, e, beste jantzi bat, e, metaleskoa, e, robota ematen zuen, rollo C3PO edo, e, edo bebai olako mm, e, zalduna edo printzipea, e, eta bueno, ba, ja, horrekin eskailerak igo zituen, e, eta posado batzuk egin zituen. Eta ja maitzeko hori kendu, eta mailazko e, eh, buzo batekin agertu zen, guztiz bere, bere azalera guztiz itxatxia, horre bere muskuloak eta guzti e, eh, nabari alzen, eh, bebai urrezkoa eta, bueno, eta detaile beltzak, bebai, brillantea, Eta bueno, horrekin, ba, festara joan zen, e, nik, olakoa jantziko nuke gabon sarrean e, festa egiteko. <laughs> Dudarik gabe. Noski badago e, talde handi bat lanean, baina batez ere bere eskuineko eskua den jodo musa, bera da lindazekin e, eh, lan egiten duen estilista este, e, eta bera da ba, bueno, badauka historia bitxia bera Somalian jaio zen baina bueno, gerra zela eta bere familian suediara eh, mugitu behar izan zen eta moda ikasten hasi zen e, aurrerago Noruegako Astrid S artistarekin e, lanean hasi zen, bere estilista eh, izan zen, eta astrid da, bueno, e, pop e, izar e, eh, ondiena horre eskandinavian, eta horren ostean Los Angelesera era mugitu zen, eta han ja linaz ezagutu zuen, eta berarekin e, laneana e, hasi zen. Bera da, ba, bueno, bere itxuraren e, sortzailea ja hain ondo ezagutzen ditugun bideoklipen e, eh, e, eh, zera, diseño artistikoa egin du, adibidez, ba, bueno, Montero edo Industry Baby. E, Eta bebai, e, eh, justo, ba bueno, Montero mm, albuma e, eh, promozionatzeko egin zuten kanpaina, ez dakite eh, ezagutzen duzuen, baina bueno, aterazen linnaz Nas e, aurdun moduan, eta, bueno, ba, nahiko kontroversia <laughs> e, ba, sortu zuen horrek. E, ba, bueno, agertu zen bazkenengo mm, justo albuma atera baino e, eh, hilabete mm, aurrerago ba, ateratzen zuen egunero naizet ba, hori, argazki bat aurdun moduan ba bueno, ya está puntito de llegar, está a punto de nacer e, eta bueno, daiko argazki potenteak eh, atera zituen ona arte nire kolaborazioa uste dut, ba, bueno, ari batzuk atera ditu dala e, gero ez ditut elkartu baina, bueno, <laughs> horruzten e, dizkizuet e, eskerrik asko berrio mediatena gatik eta musu bat e, familia sonikoa Bueno, ba, mila esker eh, da bai, eskerrik asko zure kolaborazio eta bai. opari polita hau, bai, urtea bukatzeko. hmm. hmm. bueno, gure animatu nahi, nahi, duzu, nahi dugu eh, hori, ba, ba olako zinua edo estudio ezagutzera etorri nahi baduzu, super ongitorriak zarete. Eh? Bai, utzi dugu placeres culpables, baina torriko dira sekzio berriak. Hori Eta eh, ateak irekita daude. Venga, jarraituko dugu lilnazekin? Nasekin. <laughs> bueno, euren mezuak eta hauen inguruan sortu, sortzen diren polemika komentatuko dugu. Mhm. Adibidez, 2000 eta hogei urtean, Montero temazoa ateratzen du. Eta, bueno, videoclip <laughs> potente batekin. bai, deskribatuko gu apur bat... Eh? Venga, emango diot? Edo bai, emaiok, emaiok. Bai, ba, bueno, a ber, edeneko lorategian agertzen da. Mhm. Giza burua duen zuge batek musu bat ematen dio, eta edeneko lorategitik irten behar du. Eta, bueno, epaiketa batean agertzen da, eta epaiketa horretan, ba, infernura joatera kondenatzen diote. Oza, Wow. <laughs> <laughs> bueno, infernura kile, kilometroko poldanz barra batean heltzen da, <laughs> en un moment momentazo que vamos, que os podéis perder. Eta bueno, oso orgia infernuan, oso dantza sexy. Bueno, sexia mm, zer oser esatearren, eh? Sexia baino da <laughs> bajar al dance floor, pero al dance floor down down down. Bai, bai que ya quisiera la perra del futuro. <laughs> bueno, hor dauz. Eta bueno, e, deabruari ba, egiten dio dantza hori eta azkenean ba, kabatu egiten du berarekin. Eta, bueno, berak bere burua El Rey de las tinieblas izendatzeko. Dramaturgias beteta dago videoklipa. <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eta bueno, videoclip honekin ba publizitate asko ez zuen behar, ez? Da Kriston produkzioa videoclip hori, bai. Bai, bai. Holako bai, bai. panoramarekin, bueno, Bai. Osa, ze kritikak etorri ziren, Elisa e, evangelistaren partez, eta, bueno, ba, estatu batuetako jendarte polarizatuta, bueno, balde ba, batetik e, ba, kritika asko e, jaso zituen, ez Bai. Eta horregatik gero atera zuen beste videoclip <laughs> bat <laughs> horri buruz egingo duguna, azkenengo kanta, bai. Industry Baby, ez? Eman, Eta Industry Baby nere bai, dago goiz, eta bukate, oso, dramaturgia asko, ez? Bai. Bideoklipak eta como historioa. Bai. Tarduan, ba, bueno, pues, eh, Industry Baby, Lil Nas, kartzel batean sartuta dago, eta, bueno, pues, eh, bera oso aktiboa denez, ba, da azpertzen, eta orduan, komunitate queer bat sortzen du, eta, ba, danak biluzik eta dantzatzen, agertzen dira, ba, hori, pues, dutzetan, eta, bueno, ba, libreki dantzatzen, eta haien gorputzekin gozatzen. Eta, bueno, pues, ere bai, pues, berriro kritikatua izan da, askatasun horrekin, ba, bizibilitate hori eman duelako. Bai, bai, esan diote olako esenak e, eh, ez dira beharrezkoak e, bera gehi moduan e, bueno, izendatzeko eta agertzeko publikoki, no? Eta, bueno, kritika horren kontra beharantzuna bai, batzuk irakurriko dugu, be, bai, uh bueno, gustatu, gustatu zaigo nola lilnazek erantzun duen, no? Berak esatuen duen moduan, bai, e, artista horietako, beste artista gehi, hauek, e, ba, seksualitatea askutatu behar izan zuten beren ibildi, ibilbidearen satirik handienean. Eta bebai esan du, anezonikoa? Bai, ba, badirudi gehi artista gehien aldea izkutatua dagonean bakarrik errespetatzen dela, Baina nik nire sexualitatea bazar, bezarkatzen dudala eta ez dudala nire sexualitatea eskutatzen, hori ez zaizue gustatzen, ez? Bai, bai azkenean biziganen munduaren izpilu bat dira kritika hmm. hauek, eta Linnaz, bueno, ba, mundu honen parte bat da, azkatasunarekin bizibiliza, bipi, bizibilizatzen zarenean olakoak eh, hartzen dituzu. Baina, bebai, e, eh, bera da, ba, erreferente bat, erreferente bat bihurtu da, eta honi buruz, tutifrutean askotan itzein dugu, nola gu baino lehen egon direnek muro batzuk bota dituztela eta guretzako erreferenteak izan direla, no? Eta ba, buruz bebai Linnazek dino. Frank Ocean and Tyler, the creator, are inspiration for me and have made it easier for me to be where I'm where I am and comfortably. That's it. Oh yes, Anastomika. Oh yes. Bertzak ingelesez, euskeraz eta dana, eh? <laughs> Sartzen gaira paperean eta, bueno, aldogun pronunziazio horekin baina ala, ala piztina. Al dance floor, al dance floor del Al dance floor. Bueno, bau ba, danarekin, kontekstu honekin, industry baby entzungo dugu. Entzun eta gozatu, entzun eta perrentu eta say. Couple Grammys on him. I don't fuck bitches, I'm queer. Huh. But these nigga bitches like me deal. Yeah, yeah, yeah. Hey, oh, let do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up, and everybody trying to sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy. Y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late, cause I'm here to stay, and these girls know that I'm nasty. I sent it back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Ay. Where's y'all sense of humor? Ay. I'm done making jokes cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma. Mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I didn't peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. it's on. Just tell him I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, Tutti Frutti en Madeja Sónicoa. Eta aritik tira egingo diogu, lil nazen labur honen ondoren. Bai, bai, hau bai da musika en contexto. <laughs> contexto mayúsculekin, bai. Eta eh, estatu batuetan jarraituko dugu zit artistarekin. Bai, zit, ez, ze, YD, beste estatu batuetako hip-hop artista, boiera ikusgai eta erreferente bat. Hori da, eta joango gara Georgiatik Kaliforniara. Bueno, eta bere aurtsarari buruz eh, zer kontatu aldugu Liznaz, bueno, espero dugu baino pixkat errazago... Bai, bai, e, eh, aurtsaro errazagoa eta musika inguruan e, jaio izan da eta hasi izan da zide? Bai, bai, bai. Itzaiten ari gara Sidney Loret Beneti buruz, eh, horregatik zit. Mila bederatzen eta lauro amabian jaiota, musikari familia batean, bere osaba, jamaikar rege estudio bat dauka. Eta bere ama, atentzion, DJ munduan bere pinitoak egin oh, ditu. Bueno, ba, familia horretan hasita, pues erresa da musika esploratzea eta musikan zartzea, bera txikitsutan pianoa, pianoa josuen, eta amala urterekin pianoa utzi, eta bere logela, bueno, pianoa utzi edo, baina bere logelan, estudio... familian polemika pizka bat egon zela horrekin. Abai, ah, pianoare, piano, pianoa ustearena, Eh? eh? Ah, bale, bale, bale. Adolescencia. Orduan, berak pianoa usteara bat zuen, <laughs> eta bere logelan estudio txikitsu bat montatu zuen, berak bere musikak nahasteko. Bai, eta, bueno, ba, hola nazizan e, eh, bebai, ba, parte hartzen, adibidez, Odd Future, hau da hip-hop alternatibo, ba, kolektibo bat, mhm. eta kolektibo horretan e, emakume bakarri izan zen. Ah, bai, bai, eh? bai, bai. Bueno, gero bere bai, bere taldean ere bai emakume bakarra. Mm -hmm. Ze, bi mila da urtean, bere lehenengo musika taldeak parte hartu zuen, de internet, The Internet. The Internet. Gaur jarraituko dugu madejan entzun dugu moduan Running and Blues erritmoekin. Eta The Internet taldeak badauzka kutsu eta esentzia hau. Bai, gero entzun dugu, bai. Bai. Ba, bueno, e, talde honetan ere bai emakume bakarra, The Front Woman, eta, e, bueno, ba, Grammy sarietan, Best Urban Contemporary album nominazioa izan zuten, 2008 garren urtean, naizta ez erabazi, baina hor egon ziren nominatuak, eta hor hasi ziren ibilbide bat egiten, ez? Bai, baina, mhm. bakigu, mm -hmm. maia bakigu, Badauzela artista batzuk que necesitan despegarse su grupo para componer su oh, propia yes. música. Oh, beti dator gure gana enela tonra. <laughs> Eta, bi mila eta mazazpian bere kabuz musika egiten hasi zen bere lehen albumekin. Fin! Mhm. Bai, orain entzuten ari garen e, temazoa da Drowning It, kanta. Eta, e, bai, ez? Kanta da Drowning It? Bai, ez que da. Ah, eta, bai. bai. Oso ondo, oso ondo. Eh, Gure teknikaria bai, dago ora tope. Hau da, drown entzuten ari garena. Minutu bateko abesti laburtxo bat da, baina bere ahotz e, sensual eta... Bai, dauka ahotz oso sensuala, ni, ni, hori uste dut. Bai, bai. <laughs> Eta bere ahotzenek pos, sentitzen e, sentitu eta transmititzen digu berak ikusten duena. Tonight I'm gonna swing in it. I'm gonna drown in it, dive in it, hide in it, baby. Hoi, eh? eske... Bai, bai. Inoiz izan dizute hau anezonikoa. Zakit, hain sensualki ez dakit. <laughs> bueno, eske, zaidek sensualidade hau transmititzen lortzen du, baina berak nahi duen moduan, objetifikazio barik. Mhm. Eta bebai, ba, web batean eh, irakurri dugunez, web, webaren izena da punk mutr, bueno, oso esto, ba, hor esaten dute, e, eh, abrokomillaz, gizonak maskulinizatzen eta emakumeak sexualizatzen jatzen duen musika kulturan ez da zid eh, ikonikoa da, bere estetika androginarekin ora gertzen eh, Bueno, zid ez da Lil Nas bezain ezaguna eta ez da hain bat masa medioetan agertzen baina oso argi dauka bere posizioa eta bere aktivismoa e, bere estetika queer eta bere bideoklipetan emakumeekin dituen harremanak ere bai oso hmm. e, libreki e, bai, naturalki bai, bai. ikustarazten ditu, ez? Bai. bai. Eta bera, bere, bere elkarrizketa batean berak esaten du, ez? Bai, e, beti lortut gehi izatea bideoan neska bat dago nirekin. Zer gehiago esan behar, zer gehiago esan behar dizut? Hori da, ez duela zertan kontekstualizatu behar, edo justifikatu behar, edo, ez? Berak egiten ditu gauzak eta azalarazten ditu, berak sentitzen duen moduan. Bai, bai, bai, bai. Bai. bai. eta zentzu horretan gomendatu nahi dizugu gaurko tutifrutian, ba hori, ba, zaiden e, musika eta bideoklipak e, jarri, bere musika eta bere estetika, bueno, ba, esagutu, sentitzeko eta sentimena sentipen hauek ebe eh, bai ba ikusteko, no? E, ba, hartzeko, ez dakigu nola transmititu, baina animatu. Bai, ni gustut eh zuzenan jarriko dizuegu ziden temazoren bat, nire hotz sensual honekin ere bai, aber ia sartzen zareten ziren temazoetan. Bai, nik uste dut pila bat gustatuko zaizula, nezo niko, zede, zuzara basuen amante bat. <laughs> Eta, bueno, especial afer, abesti honetan, bueno, hau da, de internet bandaren temazo bat, ba, bajua da oso potente. Ba, entzun eta gozatu, eta zuen gorputzak disfrutatu. Eta urrengo urter arte. Urrengo urter egia da. Bai. <laughs> especial Affair, Site de Internet Bandan.